Kerbela, Bosna, Çeçenistan'da, Susa'da, kanlı hançer yüreğime saplanmada, İslam'ı yok etmeye bütün küfür aynı safta, bir nefes daha yara, bir soluk daha. Şeriat yasak, iman sinede tutsak, lime lime bedenler kıyılır ufak ufak.'' Seni okumak suç, seni yaşamak yasak. Bir kıyam daha ya Rab, bir inkılap daha. Zifiri dolu dolu, bitmez mi bu karanlık? İsyanım gecelere, kalmadı sabrım artık. Sensiz hayat ne zor, ne acı bir ayrılık. Bir seher daha ya Rab, bir vuslat daha. Küfür İslam ile girmiş savaşa Kimi ölür, kimi eyler temaşa Unuttuk çiçekleri, alıştık kışa Bir bahar daha yara, bir diriliş daha Firavun sarayında büyüdü Musa Nemrud'un ateşi çeliğe suysa Hizbullah inşallah muzaffer olsa bir fecir daha yara, bir sabah daha Uzansam güneşe, söksem yerinden Karanlığı vursam kara beyninden Kurtulsun ümmet bu kederinden Bir tek bir daha yara, bir zafer daha Gözlerim dolu dolu bekler yolunu İslam'la gelen kurtuluş umudunu Hizbullah'tan koparma mümin kulunu Bir nusret daha yara, bir fetih daha